Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ճրագրում Բարի թրջուն Արագիլը Արցախ է եկել հաղորդումը Ստեփանակերտի Մորի մանկան առողջության պահպանման կենտրոնից։ Վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիան իր գոյության տարիների ընթացքում վերլուծելով արկա խնդիրները եկել է այն եզրակացության, որ Հայաստանում շատ են զույգերը, որոնց անպտուղությունը կարելի է բուժել միայն օժանդակ վերարտադրողական տեխնիկաների կիրառման միջոցով։ Լինի դա էքստրոկորպորալ արտամարմնային բեղմնավորման, թե ներարգանդային սերմնավորման ճանապարհով։ Նշված մեթոդները բավականին թանկարժեք են եւ շատ զույգերի համար համար հաճախ անհասանելի։ Հենց այդ խնդիրների լուծման համար է, որ Հայաստանի Հանրապետության առաջին դիկին Ռիտա Սարգսյանի եւ Վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիայի ջանքերով ստեղծվեց Արագիլ բարեգործական հիմնադրամը։ Հիմնադրամի նպատակն է ֆինանսավորել այն զույգերին, ովքեր տարապում են անպտուղությամբ, բայց օժանդակ վերարտադրողական տեխնիկաների կիրառմամբ բուժօգնություն ստանալու համար բավարար միջոցներ չունեն։ Հիմնադրամն արդեն շատ զույգերի է երջանկացրել։ Մեծ խորհուրդ ունի այն, որ Արագելի շնորհիվ 100 եւ 101 երրորդ երեխաները ծնվեցին հենց Արցախում։ Մհեր եւ Քրիստինե Մուսայլյանները 9 տարի առաջ են ընտանիք կազմել։ 9 տարվա բուժումները, սպասումները, մակարոնները անարդյունք էին։ Մհեր եւ Քրիստինե Մուսայլյաններին Արագիլը երբորյակ առու զավակներ ապարգևեց։ Օրերս Ստեփանակերտի Մորիո մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում մեծ աշխուժություն էր տիրում։ Նորածինների դուրս գրման արարողությանը շնորհավորելու էին եկել Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հանրապետության առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանը, Արագիլ հոգաբարձունների խորհրդի անդամ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, մանկաբարձ գինեկոլոգ, Երևանի բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր Կարինե Թոխունցը, երկու հայկական պետությունների առողջապահության ոլորտի պատասխանատուններ ներկաններին իրենց ջերմախտանքներով հուզեցին նորածինների տատիկները։ Թե Ղարաբաղի բժիշկներին, թե Հայաստանի բժիշկներին, այն կոլեկտիվին, ով օգնել է, որ մեր Քրիստինա մայր դառնա, մայրը բոլորը գիտե դա ով է, և մեր Քրիստինա իր հայրենիքի երկու զինվոր նիվիրը, որի շնորհակալություն բոլորը։ Սկսած Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բժշկական կենտրոններից միջև մեր Ստեփանակերտի առաջին բուժումը աղջիկը էստեղ աստացել։ Հետո շարունակական կերպով ամսեամիս գնացել Հայաստան բուժման։ Եվ վերջապես մենք իմանալով Արագյու կենտրոնի մասին դիմեցինք անպատասխան չմնացինք, նրանք իրենց օգնությունը ցույց տվեն։ Ես խորի շնորհակալություն եմ հայտնում այդ կոլեկտիվի անձնակազմին, անձամբ Ռիտա Սարգսյանին։ Խոնարհում եմ ձեր առաջ որ նման պարկեր եք մեզ տվել։ Ենել զույգ երեխաներ, դա մեզ համար մեծ ուրախություն է։ Շենգավիտ կենտրոնին եմ շնորհակալություն հայտնում, Մարգարյան կենտրոնին եմ շնորհակալություն հայտնում։ Շատ-շատ դեր բաց վերջապես արդյունքը ձեզ մոտ է ստացվել։ Ես նորից եմ շնորհակալություն հայտնում ձեզ։ Մեր ծնդատան ազնակազմին, բոլոր բժիշկներին, անձամբ գլխավոր բժշկին, որ իրեն այն մաքուր ձեռքերով երկու բալիկ նվիրեց այդ բանին մեզ։ Արագիլի բարերար Ամալյակ Արապետյանն իր խոսքում նշեց, որ Արագիլը եւ բարի եւ հզոր թրջուն է, թերևս դա է պատճառը, որ նա հայ մայրերին միայն ու միայն բերկրանք է պատճառում։ Նրանում է կարևորագույն նշանակությունը, որ ամեն մի մարդ կարողանա իր մի կաթիլ լուման ներդնի առանց երկար ու բարակ մտածելու, թե դա ում է ուղված, որտեղ է ուղված։ Առավել եւս ամենաբարի, ամենամեծագործ իրադարձությունը, որ կարող է իրականացնել այսօր հայ մարդու կյանքում, ինձ համար ամենաբարին արագիլն է։ Եվ Աստված տա, որ այսպիսի իրադարձությունների եւ հոբելյանական օրերին մենք ավելի մոտենանք, դա դա ավելի արագ տեղ ունենա։ Եթե այսօր մենք հականատեսնենք 100 եւ 101-րդ ծնված երեխաների ինչ որ ժամանակում որ կարող է ճիշտ չանվանեմ, թող 150-րդը շատ ավելի մոտիկ լինի, 200-րդը ավելի մոտիկ լինի։ Եվ ես ավելի քան վստահ եմ, որ դա հենց այդպես է լինելու է, որովհետեւ այս բարեգործություն ասած հասկացություն այսօր շատ մեծ ու լայն թափ է ստանում մեր մտածելակերպում ինքը դառնում է մեզ համար ազգային մտածելակերպ է դառնում եւ դրանում ես ավելի քան համոզված եմ շնորհակալություն ես էլ պիտի հայտնեմ արտեմ մաքսիմիչ ուզում եմ ձեզ շատ շնորհակալ լինել որ այստեղ ստեղծվել է մի բժշկական համակարգ որը կարող է զարմացնել բոլորին եւ ուրախացնել ամեն մի հայ մենք երջանիկ ենք լինել այսօր այստեղ Արագիլ հիմնադրամի ծնունդը ինչպես ստացվեց։ Արագիլ, ես ավելի մանրամասն, ավելի ճիշտ այդ բացատրությունը կարող են տալ հիմնադրամի անդամները, բայց իմ կարծիքով ինքը ծնվել է ցեղասպանության 100 ամյակին ընթառաջ, ազգանվեր որպես մի ծրագիր, բարդ խնդիրներ ունեցող ընտանիքներին օգնության ձեռք մեկնելու, այլ այլ ընտրանքային բժշկական մեթոդներով։ Հա, ինքը այդպես այդպես սկսվեց միտքը, միտքը հղացավ բժիշկների մոտ, որոնք դիմելով Ռիտա Ալեքսանդրովնային նրա աջակցությունը ստանալով, որովհետև ինքներդ էլ գիտեք, որ այսօր անպայման մեկը պետք է որ կարողանա եւ դա նրանց մոտ շատ լավ տեսնում եք ստացվեց։ Գտնիկ չէ, որ ոչ միայն հայ կանայք մայրերն ու քույրերը, այլև աշխարի շատ կանայք անհամբեր սպասում են արագիլին Արագիլը ինչ է, մենակ հայոց աշխարհը եկել։ Գիտեք, առայժմ այո, որովհետև ես ելի եմ ասում, դուք այս հարցերը պետք է տակ ավելի ճիշտ, ոչ թե մարդուն, որը կողքից ընդամենը կարող է աչակցողի դերում լինել, այլ բժիշկները, բայց ես կարծում եմ իհարկե, որտեվ ինքը քանի որ բարեգործական հիմնադրամ է, այսինքն կապված է միջոցներից եւ բնականաբար այն միջոցները, որ հավաքվում են, ես կարծում եմ առաջին հերթին այն ուղվում է ամենակարիքավոր Հայաստանում եւ Արցախում ապրող ընկերներին, իսկ թե հետո ինքը ինչ թևերուր կը բացի արագիլը եւ ուր կտանի ծրագիրը դա իհարկե կարող դուք նույնպես բարով եք եկել Արցախ շնորհակալություն շնորհակալ եմ գալիս եմ գալիս եմ շատ սիր գալիս եմ շատ սիրով երջանիկ եմ իսկապես երջանիկ եմ որ այս զուգադիպությունը տեղի ունեցավ եւ այս հոբելյանական ծնունդի նետաներից մեկը դարձա շնորհակալություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանը պատմեց Արագիլի օժանդակությամբ Արցախում իրագործվող ծրագրերի մասին։ Ոչ միայն հայ մայրերն ու քույրերը, այլև գախնիկ չէ, որ աշխարհում երևի շատ մայրեր ու քույրեր են սпасում բարի արագիլին։ Ինչ է բարի արագիլը միայն հայոց աշխարհը եկել, այսինքն նման հիմնադրամ գործում է միայն մեզ մոտ։ Բազմաթիվ նման բարեգործական կազմակերպություններ կան, ֆոնդեր կան, բայց բարի արագիլը ստեղծվել է առաջին տիկիների տեսարքսյանի ուրեմն նա համարվում է հիմնադիր ղեկավարը եւ հատուկ նպատակ ունի օգնել անպտուղ զույգերին Հայաստանում եւ եթե դիմեն արտ երկրներից են, նրանց էլ երևի թե համոզված ստացեմ օգնություն ցուցարարվի, բայց մեր նպատակն է եղել մեր Հայաստանի եւ Արցախի կարիքավոր անպտուղ զույգերին կարողանանք մենք օգնենք այդ ծրագրի սահմաններում։ Եվ ես ասեմ, որ բավականին լուրջ արդյունքներ կա, մոտապես 40%-ը մայրացել են, այսինքն կան տարբեր հղիություններ եւ երկրակներ են ծնվում, երակներ են ծնվում, այսինքն դա լուրջ օգնությունա ցուցաբերվում այդ ընտանիքներին Հայաստանի լավագույն կլինիկաներում, որոնք որ զբաղվում են անպտղության հարցերով։ Բարեգործական հիմնադրամը տիկնիկայի ղեկավարությամբ եւ ապահովում այդ ֆինանսավորումը, որպեսի որակյալ եւ հետազոտություններ կատարվեն եւ փուլային բուժումներ անցկացվեն, որպեսի մենք հասնենք մեր սպասվող դրական արդյունքին։ Պարոն Քուշկյան, իմ բազմաթիվ ռադիոընկերների անունից կոմպլիմենտ չեմ անում, բայց ուզում եմ ասել, ինչ Արագիլի վերադարձը արցախցիների համար Արագիլից էլ բարձր, ավելի ավելի բարի վերադարձ էր պարոն Քուշկյանի վերադարձը Արցախ, որովհետեւ մեր համակարգում տեղի ունեցող փոփոխությունները իրավամբ ողջունելի են Կարինե Թոխունցը համոզված է, որ հիմնադրամում գրանցված բոլոր զույգերը կստանան լիարժեք բուժում։ Նա նշեց նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, այն որ եթե առաջին անգամ հիմնադրամը ֆինանսավորում է զույգերին, երկրորդ անգամ այդ քայլին դիմելու, այսինքն թանկարժեք բուժ գործընթացի համար լիարժեք վճարելու կարիք չի լինում, քանի որ կինն արդեն անցել է դեղորայքային առաջին ցիկլը։ Մեծ խորհուրդն այս ամենի մեջ, որ մեր հարու եւ 101 երրորդ բանիկը ծնվեց Արցախի հողի վրա, որպես խորհրդանիշ վերածնված Հայաստանի եւ ֆիլտրեք մեջ վերել Սարի Սվակի խոսքերը, որ մենք կանք, պիտի լինենք եւ դեռ շատանանք։ Պահանջը իրականում շատ-շատ է, այս պահին մենք ունենք մոտ 1500 գրանցված զույգ, մոտ 500 ուղղորդված են արդեն տարբեր կենտրոններ, 352-ի մոտ ավարտված են արդեն ցիկլերը այդ 352 բուժվածների մոտ ստացվել է արդյունավետությունը 148 հղիություն, որոնցից 74-ը ծննդաբերել են արդեն, 74 ծնունդների արդյունքում մենք ունենք արդեն 102 երեխա, սպասում ենք 45 մոտ ժամանակներում 2-3 ամսում։ Ընդհանուր արդյունավետությունը դառնում է մոտավորապես 40%, որը համադրելի է համաշխարհային արդյունքին։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը համոզված է, որ նորածիններով է հայոց աշխարը հուշկու պատասխան տալիս իր ճշնամիներին։ Երբ որ Ռենե Ֆրիդմանը մեզ առաջարկեց այս նախագիծը, շատերի չէին հավատում, նաև ես, որ կգա մի օր ես կծնվի 100-երորդ արագիլի բալիկը, բայց տեսեք, որ արդեն 100 բալիկ ունենք, միջև գարնանը կծնվեն եւս 150 ու այս փուլում մենք ունենանք 250 բալիկ։ Ուսա կլինի մեր պատասխանը, Արագիլի պատասխանը բոլոր Էրդողաններին։ Մենք ունենք նաև 600 զույգ ընտանիք, որոնք սրտատրոպ սպասում են այն օրվան, երբ մենք իրենց կասի, որ դուք եք բալիկ ունենալու։ Ուզում եմ դիմեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը, օգնել մեզ, որպեսզի այդ զույգերի, այդ ընտանիքների շարանը ավելանա այնպես որ հանրապետության ամենաբարի արագիվը սպասում է ձեր զանգերին։ Տիգին Սարգսյան աշխարհում ոչ բոլոր առաջին կանայք են ապրում ժողովրդի հետ, ժողովրդի հոգսերով։ Ձեզ կարելի է տեսնել Հայաստանի ծայրամասային մի գյուղում այրական գուրգուրանքով գրկած մի հաշմանդամ երեխայի, ձեզ կարելի է տեսնել Արագիլի հետ մեկտեղ Արցախում գրկել 100-երորդ ծնված երեխային ինչ պահեր եք ունենում, ինչ ապրումներ եք ունենում եւ ինչն է ձեզ այդքան շատ ստիպում, այդքան ապրել ժողովրդի հետ, ժողովրդի հոգսերով։ Ինձ ոչ մի բան չի ստիպում, ես հաճույք եմ ստանում ուղղակի դրանից։ Մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի տնօրեն Վադիմ Օսիպովը ասաց, որ իրենց կենտրոնում միայն վերջին 2 տարիներին հնարավորություն է ընձեռվել Արցախից Երևանի տարբեր բժշկական կենտրոններ ուղարկել 60 զույգերի եւ այսօրվա դրությամբ 18 ընտանիք արդեն երջանկացել են։ Хочу отметить, что на разных стадиях беременности находятся 17 женщин беременных, из них в двух случаях беременность. Համոզված եմ, որ այս ծրագրերը շարունակական կլինեն եւ Արագելի օգնությամբ Արցախում եւս կստեղծվի վերարտադրողական առողջության կենտրոն։ У нас в Карабахе тоже появилась возможность создания репродуктивного центра, который непосредственно мог бы проводить подобные медицинские процедуры и оказание медицинской помощи непосредственно на территории Нагорного Карабаха. Միանանք բոլոր մաղթանքներին, շնորհակալություն հայտնենք բարի արագիլին եւ ցանկանանք, որ նա այցելի այն օջախները, որտեղ ամենաշատն են սпасում նրան։ Բարգամներ դուք լսեցիք հաղորդում բարի թրջուն արագիլը Արցախ է եկել Ստեփանակերտի Մորիև մանկան առողջության պահպանման կենտրոնից։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Բյուրեգիկ Բաբայանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Ինչնոր հանդիպում։